myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką. Autopromocja. Jak Feniks z popiołów. Hospital wrócił i zagra w polskim punkcie słyszenia. Otwarta próba salki przy WSK. Zupełnie nowy materiał z nadchodzącej płyty Poloty. Transmisja na antenie Radia Afera. Hospital. Płyta Poloty. Na żywo. Niedziela 12 kwietnia, godzina 16. Koncertowy Polski Punkt Słyszenia. Jezu, gdzie jestem? Sabotaż kulturalny. Kino Teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. <laughs> Sabotaż i wiesz... Niedzielę o 19. Turystyczna podróż do bliskich nam krajów. Ukłon się zakroczy i nazwisko pana Audycja Alternatywne Rambory. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura. Mambo VP, e, Gani, Jumbo, e, to wszystko e, dzień dobry, cześć i witam i czołem was wszystkich w czarnej niedzieli. byłam niedawno w szkole podstawowej zaprzyjaźnionej, gdzie opowiadałam dzieciakom o e, Afryce, o Zanzibarze i właśnie bardzo byłam szczęśliwa, że dzieci wiedziały, że Jumbo to e, w Suahili cześć. Nawet potrafiły zaśpiewać piosenkę. Tak, ale mm, to, na, mm, to na marginesie naszej dzisiejszej audycji, która będzie o e, złamanych sercach. To jest e, część druga Heartbreaks i <laughs> właściwie im więcej słucham, im więcej szukam, im więcej szu e, czytam o czarnych, złamanych sercach, tym więcej tej muzyki się nam pojawia. Więc mamy dużo do zagrania. Mm, postaram się mm, nie opowiadać tak długo, jakbym bardzo chciała, ale zanim wybrzmi pierwsza nasza mm, i chyba jedyna, może dwie będą kobiety dzisiaj śpiewały, głównie panowie o złamanych sercach, różnych złamanych sercach. E, zanim wybrzmi Diane Warwick, e, chciałabym powiedzieć, że dzisiaj, właśnie w niedzielę, mamy dzisiaj 12 kwietnia, Mm, Etiopia, mój ukochany kraj na świecie, a na pewno w Afryce, e, świętuje z tygodniowym opóźnieniem, tak jak e, kościoły prawosławne, Wielkanoc. Mm, więc życzymy wszystkim Etiopczykom Melkam Fasika. To oznacza właśnie e, szczęśliwej Wielkanocy. A my zaczynamy od, o właśnie nawet się to trochę wiąże, I Say a Little Prayer, Diane Warwick. dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I'll love you together, together. That's how it must be to live without you. would only mean heartbreak for me. I run for the bus, dear. I I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a Diane Warwick, um, I Say a Little Prayer. Um, bardzo często um, znamy ten utwór, z, znaczy słyszeliśmy ten utwór w wykonaniu Arety Franklin. Tutaj wybrałam Diane Warwick z wielu względów, między innymi dlatego, że jest to siostra cioteczna Whitney Houston na przykład. Poza tym, no właśnie, wykonania Diane Warwick słuchałam w dzieciństwie właściwie na płytach winylowych mojego ojca, więc mam sentyment duży do tej pani. A poza tym mm, wyobraźcie sobie, że mm, nawet nie wiedziałam o tym, ale tak to się wszystko jakoś tutaj cudownie <laughs> złożyło, że mm, tę piosenkę Diane Warwick nagrała dokładnie 9 kwietnia 66 roku, czyli jak dobrze obliczyłam, a mam nadzieję, że dobrze obliczyłam, 60 lat temu. E, Piosenka ukazała się na płycie, no bo nagrano ją wtedy 9 kwietnia, a piosenka ukazała się na płycie The Windows of the World rok później, w 67. E, Diane Warwick nagrała wiele piosenek o złamanych sercach. Walk on by, Don't make me over, e, I will never love this way again, więc jest to no, taka piśniarka też złamanych e, serc. I say a little prayer, to utwór napisany przez Barta Bakaraka e, z tekstem e, Hala Davida, bardzo popularny i piękny, a przed nami e, wielki łamacz hip-hopowy, rapowy łamacz serc, który nagrał no, zupełnie niezwykły album w 2008 roku. E, nagrywał go na Hawajach, między innymi na Hawajach. Wydał ten album e, Def Jam Recordings i Rockefeller Records. E, powiem jeszcze, że mm, album, o którym mówię, powstał po śmierci ukochanej matki tego artysty, Dondy. Może już ktoś z Was wie, e, o kim mowa. Ja zresztą wspominałam e, o, mm, o Kanie o kanie, Westie w poprzednich um, złamanych sercach hip-hopowych. I właśnie przed nami um, utwór, który ma numer drugi na albumie, na płycie Welcome to Heartbreak. show me pictures of his kids. And all I could show him was pictures of my cribs. He said his daughter got a brand new report card, card. And all I got was a brand new sports car. Uh. kids laugh. But I couldn't hear them all the way in first class. Chased a good life my whole life long. Look back on my life and my life gone. Where did I go wrong? getting married by the lake. But I couldn't figure out who I wanna take. Bad enough that I showed up late. I had to leave before they even cut the cake. Welcome to heartbreak. And my head keeps spinning. Can't stop having these visions. I gotta keep with it. gotta get with it. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Wysłuchaliśmy Welcome to Heartbreak Kanye Westa z 2008 roku. Powiedziałam, że mm, album ten powstawał po śmierci ukochanej matki Kanye mm, przy okazji y, Dnia Matki, niedzieli, czarnej niedzieli w okolicach Dnia Matki. Na pewno do Kanye i Dondy mm, wrócimy, bo łączyła ich niezwykła relacja. I um, album ten powstał również po zerwaniu um, z narzeczoną Alexis Pfeiffer, taką mm, long, e, e, long term, mm, to była relacja, długo trwała, od 2002 roku i um, no, Kanie mocno cierpiał e, i mówił potem o tym albumie, że był dla niego największą terapią i właściwie jest jednym wielkim ucieleśnieniem samotności. E, posłuchamy za chwilę drugiego utworu z, te, z tego niezwykłego albumu. Mm, pamiętam, że <laughs> słuchaliśmy go całą rodziną, podróżując po mm, RPA, South Africa, e, po różnych niezwykłych bezbrzeżach e, afrykańskich. Mieliśmy taki stary samochód wynajęty. E, na szczęście miał wejście na płyty CD, to było bardzo dawno temu. 2012 to miało miejsce. Mm. I właśnie wtedy po raz pierwszy zrozumiałam, że mój syn mm, <laughs> będzie, będą z niego ludzie, bo od razu usłyszał Kanye, potem usłyszeliśmy też Watch the Throne i e, to były bity dokładnie takie, jakich potrzebował. E, no dobrze, my słuchaliśmy tego mm, wtedy. My jesteśmy z kolei, teraz jesteśmy tutaj, e, Radio Afera, Czarna Niedziela. Ja nazywam się Ewa Chylak, zapomniałam zupełnie o tym, że no, należałoby się przedstawić. No a program realizuje Mateusz Szlas, e, więc wielkie dzięki dla Mateusza że jest tutaj z nami i y, ładnie wszystko koordynuje. A przed nami y, Coldest Winter. E, welcome, znaczy nie Welcome to Heartbreak, ale 808 and Heartbreak, Coldest Winter. nights I start to fade. On lonely nights I start to fade. Her love's a thousand miles away. Her love's a thousand miles away. Memories made in the coldest winter. Goodbye, my friend. It's 4 a.m. and I can't sleep. It's 4 a.m. and I can't sleep. Her love is all that I can see. Her love is all that I can see. Memories made in the coldest winter take the snow away, if spring can take the snow away, can it melt away all our mistakes? Can it melt away all our mistakes? Memories made in the coldest winter. niesamowite bębny, niesamowity beat, niesamowite naprawdę bicie serca tej, na tej płycie, w tych dwóch utworach, które e, wam zagrałam i właściwie no, ja, ja tutaj słucham z wami tej muzyki znowu i znowu i no ja jestem z tych, którzy uważają, że Kanie jest po prostu muzycznym geniuszem i nic na to nie poradzę. Um, jeszcze tylko powiem, że um, o wielkości tego albumu, um, którego wykonanie symfoniczne live e, też krążyło w internecie kiedyś, czy, czy, czy jest w ogóle zapis tego, tego albumu właśnie symfoniczny live. E, pamiętam, że mm, kiedyś byłam bardzo, bardzo daleko na końcu świata, właściwie w Etiopii, w Axum Mm, byłam z grupą e, turystów tam, byłam pilotką, byłam przewodniczką w buszu, też etiopskim e, i pamiętam, że mieliśmy chwilę wolną mm, po obiedzie przed następną gdzieś wyprawą e, i zwiedzaniem i włączyłam etiopską telewizję, mm, narodową etiopską telewizję. Od dzisiaj znowu Etiopia, proszę bardzo. I wyobraźcie sobie, że w zupełnie zwyczajnej <laughs> narodowej, kanał numer jeden jeden albo kanał numer dwa mm, leciał cały koncert Kanye Westa e, właśnie z 808 and Heartbreaks. No, coś niesamowitego. No dobrze. Mm, przecudowna płyta. A teraz e, przechodzimy do trochę innego... Mm, E, złamanego serca, albo może potencjalnego złamanego serca też, przed nami J. Cole i w ogóle tutaj e, J. Cole jakoś dużo informacji e, ostatnio, no bo po pierwsze 6 lutego dopiero co wydał swój podobno ostatni album The Fall Off, to po pierwsze. Po drugie kupiłam bilet na J. Cola w Amsterdamie, także w październiku, jak się spotkamy, mam taką nadzieję, opowiem, może coś nagram, nie wiem, może się nauczę nagrywać <laughs> i, i, ym, i jakąś, jakąś pocztówkę z tego Amsterdamu e, wam tu wyślę. Ym, więc to druga informacja. No a trzecia, no, <laughs> zupełnie szokująca, że y, dopiero co zagrał w chińskiej lidze koszykówki. Ym, mm, wyrzuciłam relację na Instagramie y, Czarnej Niedzieli, także no pewno też śledzicie, może wiecie. No w każdym razie J. Cole w Chinach gra w koszykówkę. No coś niesamowitego. A przed nami mm, mm, y, utwór z jego debiutanckiego albumu. To jest 2011 rok. Y, album Call World y, Sideline Story. Większość utworów na płycie tutaj wyprodukował sam. Y, I mamy na tej, y, w tym utworze mm, niesamowity dialog. Mm, parę razy wspominałam o tym, że J. Cole um, tworzy takie no, zaangażowane, niezwykłe e, pieśni. Super ma storytelling i też no, jego środkowe nazwisko to Lamar, więc no jednak to środkowe nazwisko obowiązuje. Wprawdzie kolma mm, przez 2R to Lamar. W każdym razie Lost Ones to jest dialog między młodą parą, która właśnie dowiedziała się, że e, dziewczyna jest w ciąży. I niesamowite jest, e, niesamowita jest ta ich roz, rozmowa. Ja to sprawdzam zawsze na teksty i doczytuję na Genius e, Lyrics. Mm, bardzo dużo ciekawych informacji. Mm, ta strona właśnie nam dostarcza. No w każdym razie jest to di dialog między chłopakiem a dziewczyną, um, znaczy śpiewa tylko call, e, ale pokazuje różne punkty widzenia tej sytuacji. Bardzo piękny utwór Lost Ones J. Cole. Uh. One, two, one, two, one, two, one, two. Yeah. Uh. Uh. One, two, one, two, one, two, one, two. Yeah. Uh. Baby girl, I can't imagine what it's like for you got you pregnant now inside there is a life in you I know you wonder that this is gonna make me think about wife and you Like if you had my first child would I spend my whole life with you Now I ain't trying to pick a fight with you I'm trying to talk now I ain't trying to spend a night with you, I'm kinda lost, see I've been giving this some thought lately and frankly I'm feeling like we ain't ready in this Hold up now, let me finish, think about it baby, me and you we still kids ourselves How we gonna raise a kid by ourselves? Handle biz by itself. A nigga barely over 20, where the hell we gon' live? Where am I gon' get that money? I refuse to bring my boy or my girl in this world when I ain't got shit to give them. And I'm not with the niggas who be knocking girls up and skate out. So, girl, you gotta think about how the options way out. What's the way out? Uh, and I ain't too proud to tell you that I cry sometimes. I cry sometimes about it. Uh. And girl, I know it hurt, but if this world was perfect, then we can make it work, but I doubt it. And I ain't too proud to tell you that I cry sometimes. I cry sometimes about it. And girl, I know it hurt, but if this world was perfect, uh, and we can make it work, you got some nerve to come up to me talking about abortion. This my body, nigga, so don't think you finna force it. See, I knew that this is how you act, so typical. Said you love me, oh, but now you flipping like reciprocals. It figures though, I should've known that you was just another nigga, no different from them other niggas who be claiming that they love you just to get up in them drawers, knowing all the right things to say. I let you hit it raw, motherfucker. Now I'm pregnant, you don't wanna get involved. God, motherfucker. Trying to take away your life. Is you God, motherfucker? I don't think so. Uh, this a new life up in my stomach, regardless if I'm your wife. This new life here, I'ma love it. I ain't budging. I just do this by my motherfucking self. See, my mama raised me without no motherfucking help from a man. But I still don't understand how you can say that. Did you forget all those conversations that we had way back? About your five she had you and he ain't shit. And here you go doing the same shit. You ain't shit, nigga. And I ain't too proud to tell you that I cry sometimes. I cry sometimes about it. And boy, that shit hurt. And ain't nobody perfect. Still, we can make it work, but you doubt it. Now, I ain't too proud to tell you that I cry sometimes. I cry sometimes about it. And boy, that shit hurt. And ain't nobody perfect, still we can make it work. But they say everything happens for a reason, and people change like the seasons. They grow apart. She wanted him to show his heart and say he loved her. He spoke the magic words, and on the same day he fucked, and now she wide open. She put a ring up on his finger if she could. But he loved her cause the pussy good. But she ain't a wife though. Uh oh, she telling him she missed a period like typos. He panicking, froze up like a mannequin. A light grows inside her now. He asking, is it even mine? What if this bitch ain't even pregnant, dog? Cause she be lying. She be crying cause he acting distant. Like ever since I told you this nigga, you acting different. And all this niggas saying, man, these hoes be trapping niggas. Playing with niggas' emotions like they some action figures. Swear they get pregnant for collateral. It's like extortion. Man, if that bitch really pregnant, tell her get an abortion. Uh, but what about your seed, nigga? Uh, uh what about your seed, nigga? What about your seed, nigga? I what about your seed? And I ain't too proud to tell you that I cry sometimes. I cry sometimes about it. Przeukochany J. Cole, który przyznaje już na debiutanckim albumie, mm, że wcale nie wstydzi się płakać. No, niezwykły zupełnie człowiek J. Cole wybrzmiał przed chwilą. A teraz zupełnie inny dialog. Bardzo się ekscytuję, bo... Mm, mm niestety będziemy mogli e, puścić wam tylko mniej więcej 49 sekund e, tego utworu, bo później to mm, no, właściwie to taka 6-minutowa jadka między Taylor Page i Kendrick Lamar, bo właśnie w tej chwili e, spełniamy nasz stały punkt programu, czyli Kendrick, który zawsze jest obecny. Tym razem w 49 sekundach, zanim e, włączymy z Mateuszem ten e, fragmencik We Cry Together, mm, powiem też, że naszym słówkiem Suahili, poza tymi pierwszymi, e, od którymi zaczęłam, Mambo Vipi, Cześć jak się masz, Habari, Jumbo, Cześć, e, to będzie Pamodzia. Pamodzia, czyli właśnie razem, together. Czyli za chwileczkę mm, We Cry Together i mm, tylko chcę powiedzieć, że zaczyna się ten utwór samplem Florence and the Machine um, z utworu June i właściwie hmm, chyba możemy już tak przedstawić Wam te 49 sekund. girl sounds like. No i tutaj mm, kończymy <laughs> naszego Kendricka. Mm bardzo niezwykły utwór e, z mm, albumu Mr. Moral and the Steppers. So, no właśnie, więc e, tutaj kończymy z Henrykiem. Bardzo trudna, e, toksyczna, mm, pełna awantury relacja się odbywa mm, w tej piosence. A teraz przechodzimy do pana, z którym no poniekąd do pana w którym e, Kendrick miał chyba najsłynniejszą w historii ever um, awanturę. Um, bo mm, no, no, właśnie tak się zdarza, zdarzyło, że akurat e, utwór Future, którego bardzo kocham e, i który za chwilę zagramy, mm, Future śpiewa z Drake'iem więc to będzie chyba jedyny raz. No może, może jeszcze kiedyś jeden utwór mm, z Drake'em się tutaj pojawi, ale mm, przed nami Wait For You i teraz tak. Po pierwsze, mm, bardzo ciekawe w tym utworze jest to, że zaprosili, a właściwie Future zaprosił nigeryjską raperkę Thames i sampluje jej utwór Higher, więc to jest naprawdę super. a Wait For You... Bardzo liryczny, piękny, piękny utwór, też o złamanym sercu. E, pochodzi z e, drugiej, to jest drugim singlem i pochodzi mm, z płyty I Never Liked You z 22. Early in the morning, late at night. It don't even matter what time it is. Presidential rolling, RM, wait. Whenever I find time, it's okay. ATL Jacob, ATL Jacob. pray for my demons, girl, I got you. Every time I step on, I get vulnerable. Annoying the sounds of the storm when it comes. She understand I can't take her everywhere I'm going. I've been in the field like the children of the corn. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself cause you can't leave me alone. Gossip and messy, that ain't what we doing. Traveling around the world. Over the phone, dropping tears. I get my phone when I do good. When you drunk, you tell me exactly how you feel. When I'm loaded, I keep it real. I am wait for you tell a real one exactly what it is. Don't say it cause you know that's why I wanna hear. I'm I'm you. you. Yeah, I've been trapping around the world. I sit on my balcony and wonder how you are feeling. I got a career that takes my time away from women. I cannot convince you that I love you for a living. I be on your line, feelings flowing like a river. You be texting back, you a Kiki on the river. Message say deliver, but I know that y'all don't get it. Why you introduce us if you knew that you was with him? Made me shake his hand, we all been for a minute. Walk me off the plane because you know that I'm a swimmer. Supposed to be a dog, but you don't put me in a kennel. Girl, put a muzzle on it, all that barking over dinner. I was with you when you had a tiny presidential. You got better when you met me, and that ain't coincidental. Tried to bring the best out you. Guess I'm not that influential. Guess I'm not the one that's meant for you. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at myself, cause I can't leave you alone. Gossip and messages, that ain't what we doing. Yeah. Trapping around the world. Over the phone, dropping tears. I get more vulnerable than feel. When you drunk, you tell me exactly how you feel. When I'm loaded, I keep it real. Need to tell a real one exactly what it is. Don't say it cause you know that's why I wanna hear. Early in the morning, late at night. It don't even matter what time it is. Uh, wait for You, Future, Drake, a mm, przed nami 21 Savage i utwór Betrayed. Wprawdzie nie do końca tutaj mamy złamane serce romantycznie, e, no ale mamy zdecydowanie kogoś bardzo zdradzonego i mm, z obolałym sercem. Ciekawostką jest tutaj to, że ten utwór jest e, na ścieżce e, dźwiękowej filmu Gully, a właści- który też ma po polsku tytuł Ścieżka z 2019 roku. Jest to film o trójce nastolatków, z Los Angeles, którzy podróżują przez to miasto pełne narkotyków i przemocy. E, I do tego też nawiązuje 21 Savage Betrayed. done been played before. Giving them all the smoke, giving them all. I done been left in the rain, I ain't have nowhere to go. I feel less of a man, I can't depend on a hoe. They put my brother inside the ground, I found me a sound. Don't care if it's war, we fucking on bitches, I'm holding them down. If she a hustler, fine and honest, I'm bringing around. I told her I don't care what she do in the street, just don't make me look like a clown. Beat out status, my play money, whole M stashed in PayPal op hanging at a barbecue and fuck around and shot the whole playground. Eastside nigga about gunplay, say the wrong thing, we'll chase y'all. Hit him broad day with an AR 12, still trying to get the case off. 125 with the back end, still on tour with a MAC 10. Count a couple L's, I'm clapping, make sure the fan get a fraction. Don't think I'm just rapping and all these lyrics capping. Talking out his neck, we right hook, left foot, stomping, slap him. BB's in my ear, I look like a star. Playing Jane Richard, I could've bought a car. If she ain't giving top, we gon' let her start. Yo, shooter wrote a statement, so now we call him Sarge. Hit him with the AK, make him burn cars. I brought my thunder to Los Angeles, Paul George. Make a brick, do the whoa with a fork. Got a thought, pregnant, whoa, hit a fork. Niggas know I'm geek high on the moon. 21 May, man, by the boom pussy boy, you lukewarm, not cool. Glock, Ruger, Kel, Ted, raw pool. Your baby mama went to Cali, she touching the city, we getting them gone. We really trying to catch a body, you just trying to catch a body in a song. I let down my guard, I showed her my heart, she couldn't believe it was chrome. Them pants 3500, mediocre rappers can't put them on. I've been betrayed before, I done been played before. Giving them all the smoke, giving them all. I done been left in the rain. I ain't have nowhere to go. I feel less of a man. I can't depend on a hoe. They put my brother inside the ground. I found me a sound. Don't care if it's war. We fucking on bitches. I'm holding them down. If she a hustler, fine and honest, I'm bringing around. I told her I don't care what she do in the street, just don't make me look like a clown. Genialny. 21 Savage. Uwielbiam, uwielbiam faceta. E, betrayed, zdradzony. Mm, następny utwór to Nas, oczywiście też go uwielbiam przeuwielbiam niezwykłe, niezwykłego, cudownego NASA, Nasira Jonesa. I um, zagramy wam mm, Undying Love jest to tutaj prawdziwa, inna zdrada w nawiązaniu do e, poprzedniego utworu. Prawdziwa zdrada, mm, świetny storytelling e, NASA. Mm, narrator wraca do domu, chce się oświadczyć swojej dziewczynie, którą bardzo kocha, no i zostaje ją z innym facetem, niestety, tak. E, depresyjny, mocny utwór jest bardzo szokującym zamknięciem w ogóle mm, płyty NASA z roku 99. Mm, tytuł tego albumu to I Am. Może znany jest bardziej singiel Nas Is Like. E, przed nami Undying Love, a zaraz po Undying Love e, chciałabym zagrać wam utwór, z którego pochodzi Mm, gitara, podstawa mm, tego utworu. Należy ona do Jacksona C. Franka mm, i utwór będzie się nazywał Milk and Honey, ale wrócę jeszcze do tego. E, chcę tylko po prostu włączyć wam te dwa utwory, jeden po drugim, żeby można było wysłyszeć, jak się przenikają i z czego nas zaczerpną e, główną linię. No life, G R O casino dice at the Mirage, Vegas Strip, neon lights, gamblers, puffing cigars, couples and stars, flashing cameras, dealers, shuffling cards. Spent the weekend, already miss New York and it's odd, cause I'm the first to say it got too many hustlers who rob. I never hang out, when we do, we bust a 4-5 with shells coming back at us while we jumping and ride. Flying, ducking up in the club, clucking, telling my wife who I was dancing with like I was Flew back Monday evening from Nevada where the sun was beaming to the concrete jungle of cement. Limousines from LaGuardia Airport, sleeping. Told my dogs peace, kept it moving. I was beat when got to my crib. Where the hell my keys went? Ringing the bell, heard a yell but wasn't sure. Dropped my luggage to the ground, put my ear to the door. Slow music, H Town, no, that's down low. My babies, drop Mercedes is parked. I creep around, yo, to the back. She must be inside and can't hear. Probably upstairs in the mirror doing her hair. I walked in through the back door entrance. Shocked it was unlocked. When I walked in, I smelled incense, chased by the aroma. Empty Guinnesses and lipstick marks on like three empty Coronas. A pair of blue jeans on the carpet. Size 12 Timberlands, something swinging on the ceiling fan. I stopped it, swinging slower and slower. On the last swing, I saw it was a G string and heard laughing. Thought about my nine sock something made me disregarded. Started my way up to where the noise and music was at. Frozen couldn't react. Bedroom door opened the crack. See wifey laying with some mumbling. He had one hand on that and she was rubbing his toast and wine glasses. Cherry scented candles was lit. Couldn't handle it. Searching for words, I found none. Without a sound, I left the house with a sick smile and took my. Now I'm out bugging, wildin'. What I'm gonna do? Call my man Horse, meet me outside. I'm coming I through. Thought you love me. I thought you cared for me. I thought you needed me. Did you believe in me? I thought you loved me. I thought you cared for me. I thought you needed me. Did you believe in me? Got up with horse show, the look on my face was mad lost. I ain't know whether to cry, just try to laugh it off. Son, you home early, they wiped you out that quick. I said, nah, I showed them the plastic with nine in the clip. Hopped in the whip, popped in the disc, press play to the Grand Central from the Van Wick Expressway. I said, bet you'll never guess in a million years what I just saw happening, it probably still is. Snuck in my crib, some my wares. I saw them, they ain't see me. I ducked and I slid. I'ma grab shorty. I need you to grab the for me. Just when I thought I found love, she for me. Shopped in Vegas, a present for our engagement. 20 G's on the ring, I would've hit her today with. My surprise couldn't match the one she had for me. We pulled up, he was walking out the house backwardly. Parked in the back of my house, they couldn't see us. Ran to the side of my house, cocked the heater. Walked to the front, when I talked, he had junk. Tried to slam the door shut, got caught in horse foot. Shot the Spanish kid in the rib. Drug him in, grabbed the face, say goodbye to your undercover friend. One between the eyes, she died. By mistake, must've held the gat too tight. Pointed at her face, heard somebody knock. Horse helped me hide the bodies. Heard sirens, I guess we going out like kamikazes. We surrounded, red lights flashing. Who's inside? Came out of bullhorn, I'm contemplating suicide. Horse asked me for the Mac. He gave me that one love, cocked the strap, then he ran out the back. Mad shots, couldn't tell what was going on. Sat on the floor near my dead girl, put her in my arms, pulled the ring out my pocket I was saving. Put her on a ring finger, cocked the Glock, and started praying to Muhammad and Allah. The most through you. All things are possible. I know you're listening. I never meant for this to happen. I never dreamed this would be my fate. Such a grotesque murder scene. On that note, same time the cops busted in, kissed my lady. Her blood on my lips. I said amen. Put the nine to my head. Pulled the hammer. Held her close, squeezed her toe. Said to her, now under God, we're alone. We are alone. to nas Undying Love, zdrada, zawiedziona miłość i morderstwo. No i ten przepiękny, melancholijny, folkowy podkład gitarowy, e, który zaczerpnął nas od właśnie Jacksona C. Franka, o którym wspominałam przed chwilą, przed tamtym utworem. E, jest to, wysłuchamy za chwilę tego utworu Milk and Honey, mleko i miód. To są kolejne słówka kilka suahili, które chciałabym Wam przedstawić. Maziła i Asali, przepiękne dwa słowa. Milk and honey, maziła, asali, mm, mleko i miód. Bardzo tragiczna historia mm, Jacksona C. Franka, mm, który nagrał jeden, jedyny album, e, wyprodukowany przez Paula Simona. Potem Frank po prostu zapadł na schizofrenię i depresję i jego kariera się skończyła. Przed Wami Milk and Honey. Zwróćcie uwagę na przepiękną gitarę. to sing. Posłuchaliśmy mm, Milk and Honey Jacksona C. Franka, mm, bardzo smutnego też utworu o złamanym sercu, który posłużył Nasowi za mm, podstawę e, jego Undying Love. moi drodzy, zbliżamy się do końca. powolutku mamy jeszcze dwa utwory. E, teraz przed nami no, przecudowna pieśń, piosenka, utwór Borrowed Love, Sway Lee, e, oczywiście Metro Booming, którego słyszeliśmy już e, w Betrayed 21 Savage. E, niesamowity utwór Borrowed Love. something I never wanna do. Crack under pressure, that's something I'm never gonna do. show me love, baby, turn off the light. Baby, ease my stress, baby, turn off the light. Baby, back it up, don't turn up the fight. Turn off the light. My girl say you're fine. I need that energy, I need that energy tonight. Girl, keep it cold and burn up the vibe. Say me don't go live tonight, got turn up the vibe. Say me don't one fight every day. Love you when we play, love you when we yeah yeah. Say me one vibe and replay. Leave it up crazy, love you baby yeah yeah. My love baby, take it this time. We don't. Metro Boomin wykorzystał tutaj sampla After Laughter Comes Tears e, Wendy René. Mm, niesamowite. Naprawdę za każdym razem ja wiem, że ja to mówię ja się powtarzam, ale Leland Tyler Wayne aka Metro Boomin jest, no, jest kolejnym geniuszem, z jakim mamy do czynienia. E, dobrze, to była Borrowed Love, a my mamy przed sobą Sucker for Pain i tutaj Lee Wayne, Wiz Khalifa, Imagine Dragons, Logic, Ty Ex-Ambassadors, Sucker for Pain. I torture you, take my hand through the flames. I torture you, I'm a slave to your game. I a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I to you. Take my hand through the flames. I torture you. I'm a slave. at it with my homies. It don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team. We the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy. Living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up. Cause I know what we've been loyal, we've been fan. We the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting. No discussion for my family. No hesitation through my scope. I see my enemy like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload up. I know what up. I know what up. I torture you. Take my hand through the flames. I torture you. I'm a slave. devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slip my throat. Tongue kiss a shark. Got jealous bitches up in the boat, eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't shit but tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting it. Getting in, getting getting Ain't got no other way, so we started and finished it. Finish it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Take my hand through the flame. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging. got me begging, begging, begging, begging, begging, begging for more pain. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging. dzisiejszą czarną niedzielę o złamanych sercach e, Heartbreaks, Black Heartbreaks. Zakończyliśmy Sucker for Pain, który mm, był singlem do filmu Suicide Squad e, i pewnie nie jestem jedyna która mm, przy złamanym sercu śpiewała tę piosenkę bardzo często do lustra. Czarna Niedziela się kończy. Bardzo dziękuję Mateuszowi Szlasowi za realizację materiału, audycji, piosenek. Ja się nazywam Ewa Chylak i widzimy się, nie, nie widzimy się, słyszymy się za tydzień o godzinie 15. Czarna Niedziela. Godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura. Autopromocja. Nieznane utwory znanych wykonawców. Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne. Znani, nieznani. W każdą niedzielę o 18 tylko w Radio Afera. Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij